és uh, eh, Iurta Urbana, feia estona que no mos sentíem, que no m'escoltàveu, que jo no xerrava per aquestes zones i aquí, aquí tornem a ser. Uh, L'altre dia me feien la pregunta de què pensava, a què cridava el meu programa i vaig pensar, bueno, pues més que cridar a res, és una convidada a la reflexió i a eh, passar una bona estona. Uh, avui vos duc una lectura. Eh, l'altre dia ja vos vaig donar una bona xapa, però avui una mica no se'n va del tema, però des d'un altre cantó molt diferent. Uh, eh, Valtrot sabeu el que és un tecnòcrata? No sé, sentim a xerrar molt de, dels tecnòcrates darrerament i l'altre dia amb un d'aquests nomadeos, és el que té el nomadeo, un dia hi ets, l'altre no, un altre també i d'aquí cap allà. I de va caure a les meves mans un diari d'aquests de la premsa convencional i, i vaig començar a llegir-lo per la contraportada i, i va. és una entrevista a, eh, a lo que podríem dir un tecnòcrata però abans de llegir-vos-la vos posaré un poquet de música Uh, això ara des d'Àfrica Occidental, Tumani Diabaté. i Abaté eh, tocant la cora i, i ara vos llegiré això que vos havia promès. S'entrevista és a un personatge que se diu Parag Kanna, originari de la Índia, i se presenta així. Geoestratega d'economies emergents, orador en Expo Management HSM. Diu, tenc 34 anys, però sempre he viscut com un adult per bé o per mal. Vaig fer l'abitur a Alemanya i el PhD a la London School of Economics. Vaig servir a Iraq i Afganistan com a assessor. I la seva frase lapidària, les ciutats seran independents dels estats i formaran una xarxa, la nova ONU. Llavors, en grans lletres, que, apuntant el titular, diu guanyar eleccions no te fa bon governant. Uh, comença dient crec que la democràcia a Europa degenera en populisme, però guanyar eleccions no te fa millor governant. Ni una majoria absoluta te fa eficient. Punts suspensius de l'entrevistador. Perquè, solo hay, perquè so, només hi ha dues maneres de governar, bé o malament, i això no depèn de quin partit ets. Si ets un inepte per governar, encara que te votin, no milloraràs el teu país. A qui se refereix? li demanen. A països com Grècia, Hongria o inclús en alguns aspectes França, el vot s'ha convertit en una absolució dels pecats comesos i una carta blanca perquè els més votats puguin cometre més. Està definint el populisme la democràcia amb els seus defectes és una altra cosa, li respon. Però és que les democràcies occidentals solen degenerar amb facilitat en populisme, perquè l'única manera de corregir excessos és exigir sacrificis a qui t'ha de, vot a qui de votar, i lògicament si exigeixes no te voten però si se'ls hi explica bé els, els hi donaran suport. I de, se deuen explicar molt malament, perquè els electorats castiguen un darrere l'altre els governs europeus que inicien qualsevol de les reformes imprescindibles pendents. Fa, any, fa, ai, fa cinc anys que tothom perd, perquè els governs s'enfronten al sentit comú de la tecnocràcia de Brussel·les, independent d'aquest populisme i ben formada – que els obliga a demanar al seu electorat reformes i retallades per salvar la Unió Europea. És una manera de veure-ho. Per un costat, populisme, per l'altre, tecnocràcia, un duel apassionant. I jo estic en el costat de la tecnocràcia europeista, perquè és l'esperança de bon govern per la Unió Europea i per Espanya i l'única garantia per, per ser euro davant els mercats que no creuen en el populisme perquè volen eficiència. Li diuen, els tecnòcrates també s'equivoquen, però manco que els populistes, dos punts. És història. Bé, sentirem un poc més de música i, ara anirem digerint això que mos amollen per aquí. Bé, ara la Chiffonie i Mon Vieux François. Je t'enverrai Un mot de moi, ma vieille, je serai là, là-bas au-dessus de l'île, et tu verras mes bras tendus vers toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici, y a trop de machines, ça sent leur enfermé. Et puis, bonté divine, on ne voit plus nos journées revoir le village, la que je suis né. Ta barque sur le rivage, des agrès à côté. Je voudrais voir l'alouette et l'entendre chanter. Regarder les mouettes, le soir seul avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour sur la rive, la caille s'envoler, voir travailler la grive, la drette devant moi. Partons, la mer est belle, embarquons-nous demain. J'ai rapiécé la voile dans le grenier ce matin. Tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. de pêche par avec la marée. Prends-moi de la morue fraîche, j'ai tant le goût d'en manger. Je veux pas mourir en ville, oiseau si bien que moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour but there is no doubt that the lighthouse will keep shining night to warn the lonely sailor. And the lightning strikes and the wind cuts cold through the sailor's bones to the sailor's soul, till there's nothing left that he can hold except the roaring ocean. But I am ready for the storm. Això que hem escoltat ara era Deanta, Anta, Ready for the Storm, preparada per la tempesta, la tempesta que ja cau, ja cau, sentiu les gotes, ja com rebenten amb en terra. Bé, seguim en l'entrevista aquesta, l'entrevistador li diu hi ha qui desitja ja que la Unió Europea intervengui a Espanya per evitar més despropòsits. Això es de fa, deu fer tres setmanes, ara vos diré la data exacta. Això va ser de dia... Uh, de dia 31 de maig, no fa 15 dies, tot just. Ni els fa 15 dies. Uh, I on estem? Ah, sí. Uh, i això, li deia l'entrevistador, hi ha qui desitja que la Unió Europea intervengui a Espanya per evitar més despropòsits, i els comprenc, perquè jo, com ciutadà, també prefereix una tecnocràcia eficient amb polítiques predibles que un populista capaç de guanyar eleccions però per això mateix incapaç de governar amb eficiència. Que proposa vostè? Grècia, per exemple, no necessita més eleccions, necessita ordre, disciplina un full de ruta i governants honrats i experimentats, i això no sempre ho proporcionen ses urnes. I si vol desastres molt votats també de dretes, recordi a Bush Jr. Li diu l'entrevistador, Hitler també va guanyar, guanyar unes eleccions. M'interessa la democràcia consultiva de Singapur, per exemple, i els resultats de certes tecnocràcies d'Àsia. Han governat amb eficiència a llarg plaç Vostè apostaria per l'euro? Sí, perquè l'alternativa és ruïnosa per tothom. Creu que qualcú intervindria en dracma, invertiria en dracmes? Només tenen esperances de, prosperi de prosperitat les economies de grans mercats estables amb moneda única i que alguns petits països com Noruega, Suïssa o Singapur, però no els acompari amb Grècia. En què invertiria? En educació superior, en anglès i en tecnologia i en sanitat, Aquí sí que hi ha moltíssim creixement pendent, també en matèries primeres i en la indústria agroalimentària més sofisticada, per cert, la gran oportunitat espanyola. Com és el món d'avui? li demanen. D'un món bipolar Estats Units, Unió Soviètica, han passat a una teràpia de grup absurda de G8 i G20 i frivolitats per l'estil en els que, en ses que té més pes Itàlia que Xina. Els Gs se quedaran en anècdota perquè anem a un món tripolar, Estats Units, Xina, Unió Europea. Només tres blocs, però amb, amb múltiples actors, des de ONGs com Oxfam o Bill Gates, més influents a Àfrica que la ONU, fins Califòrnia, un estat que marca tendència a medi ambient. I la ONU ja no serveix, la idea és bona, però la organització és ineficient i corrupta. Crec que anem a un món de ciutats més que d'estats. En quin sentit? Barcelona té una imatge de marca per damunt de la d'Espanya. I ara mateix m'he d'anar d'alegrar, li contesten. És absurd enfrontar a ciutats i estats, però recordi que les ciutats existeixen des de que hi ha civilització, des de que la civilització i que els estats-nació... Eh, veure, espera un moment és absurd enfrontar ciutats i estats, però recordi que les ciutats existeixen des de que existeix la civilització i que els estats-nació només tenen 350 anys. Al segle proper hi haurà ciutats, segur, però no sé si encara hi haurà estats. Crec que la ONU acabarà sent una, una xarxa mundial de ciutats. Només la ciutat crea ciutadans, diu l'entrevistador. I d'hora li vull dir una cosa que jo crec, però que no la puc provar. Eh, aviat moltes ciutats seran independents dels seus estats. Els entrevistadors dels estats encara són necessaris, però els estats estarien en, estarien en bancarrota, no sé com se diria això, eh, fallida, això. Els estats estarien en fallida sense les ciutats, que són les que de veritat creen prosperitat a Europa i als Estats Units. I Xina, he vist xinesos a Kènia, Grècia, Filipines. Prosperen per tot el planeta. Amb recessió o expansió. Són d'una enorme resiliència i la seva estructura clànica els fa virtualment invencibles en els negocis. És igual a on visquin, viuen a Xina. Índia és la pròxima Xina? Xina està molt més avançada i té millor futur que Índia. Som hindú i estim la Índia, però estim més la veritat. Índia, com Àfrica, encara és un macrodesastre, com, amb alguns microèxits com Bangalore. Va ser legal eh, matar Bin Laden? Això és la darrera pregunta així una mica fora de, de context, però bueno. Eh, no només fou legal, va ser legal, sinó que va ser bo. Bé, aquí tenim Aquí tenim els pensaments d'un personatge que s'autodefineix com a tecnòcrata i, i bé, sí, darrere un llenguatge molt racionalista i, i molt, molt amb una aparència de, pra, de practicitat eh, en el fons amaga unes quantes coses bastant, bastant lletges. Però bé, escoltarem un poc de música i després comentarem una mica el personatge aquest, a veure que, que és el que mos ha volgut dir. Escoltam Chep Halet i Chapa Zawania eh, i Baraka, segons estat Chep Halet i Chaba Zaunilla i... I bé, a continuació, pues això, xerrarem una mica d'aquestes paraules que, que hem sentit. Uh, hi ha una ignorància de base, hi ha una ignorància de base de, de lo que és una de les lleis més elementals de la física, que és que llavors se genera ordre, L'esordre eh, uh, genera desordre per un altre costat, o sigui, tot allò que vulguem ordenar i organitzar i tota aquella complexitat que vulguem sostenir, com seria el sistema urbà de l'època postindustrial, eh, vol dir que estem generant una quantitat enorme de desordre a una altra banda. I efectivament és així, o sigui, tota la dissolució de sistemes tradicionals de vida basats a la terra, en els ritmes de la terra, de recursos, de la matèria viva, de sistemes vius. Eh, tot això tot això se dissol i se van implantant aquestes macrourbs que gestionen amb, amb agrotecnologia tot el que seria el medi, el medi agrari. Uh, evidentment, les relacions entre els sistemes vius estan, des d'un abast tan gran que, que ni en tota la ciència del segle XX i començaments del segle XXI podríem arribar a establir una enginyeria de lo que, de lo que hauria de ser l'ecosistema perfecte, no únic eh, uh, accions de curt abast, eh, inversions de baixa energia i anar navegant per, per aquest mar de, de sa natura no? I, de, i de sa vida. Però això que mos proposa aquesta gent, eh, ja veurem, eh, ja veurem si arriba a passar de sa cantonada, perquè eh, sostenir un, una complexitat tan gran, tan gran, tan gran, quan la riquesa el que mengem mateix ve d'escamp i per molta agrotecnologia que hi posin eh, i podem menjar, sí, som un animal com qualsevol altre i som els pot estabular com a qualsevol altre animal i donar-nos pienso per menjar, però això voldria dir una altra espècie, una altra societat, una altra, tot una altra cosa que, que ja veuríem si, si funciona realment. No? Uh, això sí que seria ciència-ficció. El uh, que mos volen fer combregar en rodes de molí i i en fi, que ja no mos xupam els dits, ja sabem les coses de, de bon venen, no? Com deia, mira, aquesta cançó no la tenc, eh, que un dia la posaré, mira, va, miraré ben si la trob per, per internet i vos la, vos la pos llavors. De moment vos deixa amb Bill Douglas de Clouds, els Thank you. A mi m'agradaria saber si tots aquests tecnòcrates realment, realment s'ho creuen que el capital se pot expandir indefinidament al marge de al marge dels recursos, al marge de les necessitats de la gent, no tenir en compte que sigui la gent per ella mateixa qui defineix qui, quines són les seves necessitats, eh, donar espai a l'autoregulació, a l'aprenentatge, a l'error... I, i bé, això, que mos venguin que mos venguin amb altres coses. Nosaltres escoltarem Leonard Cohen, Everybody Knows. Uh, tothom ho sap. Whatever com deia Leonard Cohen, tothom ja ho sap i, i què més vos podem dir? El que deien al principi del programa, una convidada a la reflexió, a la observació... Uh, estem davant un mono col·lectiu d'enormes proporcions, mos havíem enganxat a sa pasta i de cop i volta sa pasta no hi és. Así que ese mono a pasar el mono, col·legues. Bueno, és que no tengo ganes de passar tant de mono, eh, no donarem aquí l'alternativa de la metadona perquè no, no és cas, però bueno, doncs podeu passar per secoxarxa i hi ha altres maneres d'organitzar-nos i qui tingui ganes de, de saber una mica de com pot anar tot això, jo vos convit a que vos acosteu a un blog que se diu Ecoxarxa Mallorca, mm, trob que està a Blogspot, i bé, allà tindreu per llegir, reflexionar, engrescar-vos, contactes per saber més i contactes per poder participar, que és el més important. Bé, eh, dit això... Mm, que més, que més vos podríem, que més vos podríem contar. Amb un amic a Barcelona eh, fèiem la jugasca de veure si, si acabàvem l'any amb, amb intervinguts o sense intervenir i ara haurem de pujar les apostes i bueno, acabarem l'any amb l'euro o amb la passeta. Hmm, cadascú que se respongui per la seva banda. I, i res, i això haurà estat un experiment, aquella gent que hauran viscut una mica les dues coses, doncs, bueno, doncs no mos costarà tant haver tingut aquell referent per lo manco, i bueno, mira... En fi, mm, un bon desgavell. Si penseu que la solució són aquests tecnòcrates que hem llegit abans, el test aquest que teníem aquí, doncs bueno, penseu cap a on caminam, si, si realment tenim ganes de fer aquest gran vot qualitatiu i tal vegada passar a un, una altra espècie, Homo orcus, o, o, no sé, o Homo apis, o alguna cosa així. No? Eh, un animal estabulat per ell mateix, hem estabulat ses vaques, hem estabulat ses cabres, hem estabulat mm, altres animals, els cans, bueno, els cans ja vos comentava un dia, ja fa 140.000 anys que el varen començar a domesticar i a separar del seu llinatge genètic del llop. I, bueno, doncs mira, mos hem acabat domesticant en altres mateixes i som això, homo estabulus, homo pessebrus, no sé. En fi, uh, ja veus que m'agrada fer una mica de bromes amb aquestes coses i, i res, que, que no passeu un mono massa gros i que penseu que la riquesa real no està en la pasta, sinó amb allò que feim en les nostres mans, amb allò que en companyia i ajut de la Terra i de tots aquests milions d'interaccions que ni mos imaginam entre microorganismes i tot això que dona la fertilitat en el nostre planeta, i bueno, eh, no és que vulguis que aquí fer una demagògia fàcil no? de venga tothom al camp i ja està, sinó que pensem una mica pues, pues a veure quan en els supermercats els prestatges comencin a estar buits i quan, quan comencin a passar aquestes coses pues, pues a veure, a veure que, que, tal, que tal mos va segurament mos sortiran tots aquests tecnòcrates que que ens estan condemnant ara mateix i tal vegada s'erigiran amb una nova aristocràcia neofeudal, vés a saber què passa, no? El futur no existeix, és incert i... en fi mm, aquesta gent segueixen una mica amb el mite bíblic de que l'ésser humà està allà a la cúspide d'una piràmide i pot disposar de tot, gestionar-ho tot i i aquí no passa res, pot sí que passa i són molta la gent que no tenim ganes de d'haver passar, de passar per, per segons a bond. I bé, ja m'estic enrotllant aquí com, com una persiana i falta poc ja per acabar aquest programa. Un altre dia vos, vos duré un, un altre test per llegir eh, de Lynn Margulis, és una biòloga bastant reconeguda i bé, però això serà, això serà un altre dia. Un altre llibre que vos podria recomanar avui també seria de Félix, Félix Rodrigo Mora, uh, La democràcia i el triunfo de l'Estado, fa un repàs de tots aquests tecnòcrates liberals, l'estat espanyol, la seva trajectòria des de l'any 1812 que se va aprovar la, la PEPA, la primera constitució de l'estat espanyol, i aquests dies mos han donat desfastos i que bé, i Espanya entrava en la modernitat, i ole, ole. I de, si vos llegiu Félix Rodrigo Mora, eh, La democràcia i el triunfo de l'Estat, podreu veure que, que, vamos, que tot lo contrari. Eh, el liberalisme va servir per expoliar un teixit agrari que existia des de feia segles, on la propietat comunal era un pilar bàsic, eh, on eres pagès que en una gran mesura bueno, sempre havia de amb un grau a un altre havia de contar senyoritos i feudals i gent d'aquesta de... que els agrada viure dels altres i no només viure dels altres perquè mira, això no és tan greu no? el, el fotut és que viure dels altres i a damunt governar-los governar la vida uh, durant tot el segle XIX i Després, en el segle XX, se va acabar de fer sa feina, hi ha un desmantelament absolut de sistemes comunals, de, de l'espai agrari de, de la península ibèrica. Ha estat una gran pèrdua i molts, de, molts efectes, no? Aquesta, aquest personatge que vos llegia abans, no? que proposava jo, no? l'agrotecnologia la, i tal. Bueno, pues mira, de, Uh, L'any 1900 hi havia 1.700 varietats de blat i avui en dia només se'n conreen una vintena o una trentena. Una pèrdua de biodiversitat uh, tremenda. Però bé, eh, ja sí que va ser hora de, de sortir del programa i vos posaré, com cada vegada, i Sarre Nautza, Cendra d'Estrelles, recordeu que sou Cendra d'Estrelles, ni més ni manco, i esquinam amb Miquel Laboa, un gran músico, mejor persona que deien allà al nord. Tots vosaltres i Sarre Nautza. Mm. zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxeden hartu gabe eginaz goaz aurrera Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta Hori du beregi ia Ekin ta ekin bilatzen ditu Zaiatze hortan ez gelditu Jakintza eta argia Bide ilunak nek ez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa lega etzatartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizi da gizona gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan zaia gaitezen ikusten txeroak baztertuz bertan sasizikinak behingo zerreta bide hon bat aukeratzen Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta zartzea Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak Urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak beren aukeren jabera ikiz eta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan idaungo duten, zugaitzardaska gazteak. U sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan idaungo izango duten zuaitzardaska gazteak Uzortu ginen sortuko dira besteak Urruka hortan idango duten zuaitzardaska gazteak